Bai momentuz badira behu un pertsona eh, izena emana dutena et bagira bai behu goita amarte pertsonen artean uh, etapetan. Batzuek egun osoa egiten dute, batzuek goiza eta batzuek etapa bat edo gutxago. Aholkatzen dugu izena emaita da guk jakin dezagun gutxi gora bera. Etapaka zenbat jende baden, zentan anfeti bildaldi guzia bost etapatan ez eh, atzitu dugu. Da logistika mailan uh, preste goiteko. Gero ez dugu antolatu itzultzeko navetarik, bainan badira kostalde hortan uh, eh, eta linea initz eta ordutegiak eta dena eman ditugu gure web ere jendeak antolatu nahi badu bat gero behitzitz utzeko hauen uh, autora edo, edo etxera. Beraz martxa abiatuko da bayonatik, donk itzordua dugu goizeko sortzitan, eh, goizik uh, eh, jolan zelaigunean. Eta hortzik, beraz, abiatuko gira doni bane loitzune eruntz, uh, lehenik pasatuz eh, baja uh, ondartzatik, eh? eh. biahitzeko itxasargiaruntz eta biahitze zentxora eta ondartzan dira eta janen dugu, piknikatuko dugu itxas museo gainoktan atalai deitzen dena, eta uh, eh, ahatsaldean batetan abiatuko gira uh, portu zaharretik, bidarteruntz jonen gira, horre bai eginen dugu uh, miledi eta hilbergitzeko ondartzetatik uh, pasai bat, eta gero bidartetik getaria, akotzerat jonen gira, eta gero akotzetik jautsiko gira, duen bane loitzunera, eho marditik, uh, trakta batzuk banatuko ditugu ere lau izkuntzetan, hor turistak interpelatzeko nahi ere bai, uh, kostalde bazter-bazterretik ibiliko gira,